Tigiyakin nakapano Mabilis lang parang kinatana Sa kabila tala para walang kasama Alam ko namang ayaw mo nang bala Alam ko naman na gusto mo na matama Mga sinasabi pag ako lang ang kasama Mga kwentuhan patungkol sa kama Tunan magkakalampungan natin sa wakas Storya natin ay pwedeng palabas Malakit marahas Sawa na sa mga pabibing lalaki Gusto naman yung sakali malakas Ayaw nang ilabas Gusto nang iuwi Sana di na magwakas Ang binalong sa akin nga magsasasalita Ano na, hiling mo makipag sa akin Ngayon pinagod ka na nanahimik ka Dati na nanaginip nakapiling ka ngayon Kasama ka magpainit ng katawan Talaga naman, mga kagata ng labi Ayaw mong pakawalan, bakit di ka magsalita Ano na, hiling mo makipag sa akin Ngayon pinagod ka na nanahimik ka Dati na nanaginip nakapiling I would learn tumakulit at bababa ako Napaka-natural ng naman mo Walang alak to Katawan ko'y dagdag na ng mga kamot mo Nilaglag na mga suot sa sahig Mamaya na tayo ulit pumain Mamaya na bumalik sa realidad Hayaan mong isama kita na lumipad Ang ina lumiliyab Ang mga katawan natin masyadong mataas ang temperatura Bantayin dalawa lang walang teka teka na muna Natutuwa makita ulit parang pera na luma Alam ang gusto mo na parang malupit na manguhulam Makulit o sa makunan Di na makakahindi pag gumaling sa lalamunan sa liig Spaghetti pa baba Kung hindi ka pa ready lang makipita pa Sige ngayon ka magsalita Ano na Hiling mong makipagasara sa akin Ngayon pinagod ka na nanahimik ka Dati na nanaginip nakapiling ka Ngayon kasama ka magpainit ng katawan Talaga naman mga kagata ng labing Ayaw mo pa kawalan Bakit di ka magsalita Ano na Hiling mong makipagasara sa akin Ngayon pinagod ka na nanahimik ka Dati na nanaginip nakapiling ka Ngayon kasama ka magpainit ng katawan Talaga